Դեռ մի քանի օր առաջ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության երեխաները ձմեր պապիկին ուղված նամակները խնամքով գրելու փոստով ուղարկել են Լապլանդիա, բայց վախենում են, որ փակ ճանապարհը կարող է խանգարել։ Ինչպես է ձմեր պապը մեզ հյուր գալու եւ նվերները ինչպես ենք ստանալու որ ճանապարով։ Նրանց թերևս ամենալուրջ մտահոգությունն է։ Ո՞վ ուզում ձմեր պապին կա։ Ես։ Փախեկարում չկա։ Ճանապարհներ։ Ուզում եք բացվի։ Ահա։ Ինչ եք ուզում բերի ձեզ։ Նվերներ։ Ձմեր պապիկի նվերների տեղ հասնելուց բացի գիշերօթիկի երեխաները այլ մտահոգություններ էլ ունեն։ Տնորենի խոսքով նրանք ընկերներով հաճախ են նստում ու հազար ու մի թեմայի շուրջ խոսում, մեկ-մեկ նաև վիճում։ Վերջին զրույցը տպավորվել է զրուցակցից հաստատության տնորեն Հասմիկ Սուլեյմանյանի մոտ։ Պարքևն ու ընկերը հետ ճաշիկի ժամին զրույցով էին ընկելու, մեկ էլ Պարքևը նկատում է, որ ամենօրյա բաժնի 5 կոնֆետի փոխարեն 3-ն են ստացել։ Պարքևը զարմանում, բողոքում է։ Ընկերն էլ հանգստացնում է, ասելով. «Պարքև, ճանապարհները փակ են, այդպես են անում, որ ամեն օր ուտենք»։ Իրականում սահմանափակումներ, կրճատումներ իրենց ճաշացանկում չկա։ Նախապատմությունը տնորենն է պատմում։ Հանրապես սահմանափակում կոնֆետի հարցով էլ չկա ինչի համար։ Այդ օրը Բարնիել ենք տվել կոնֆետել։ Մենք չափ ունենք 1334 դրամա մեր երեխաների գումարը։ Այդ բառնի որ տվել են, կոնֆետի քանակը քչացել է։ Բայց կարևորն այն է, որ նրանցից շատերն են հասկանում, թե ինչ է կատարվում եւ փորձում են չբողոքել, ասում է տնորենը։ Օրեր առաջ էլ ամանորյա միջոցառում էին կազմակերպել։ Ճիշտ է, ոչ նախորդ տարիների պես, բայց երեխաների հեքիաթը կարողացել են ապահովել։ Ամսի 24-ին հրավիրել ենք ձմեր պապիկ, եկել է, նվերներ ա տվել Բայց ամսի 31-ին մենք նորից ստեղ հովանավոր ունեմ ձմեր պապիկի հետ գալու է, մենք էլ ստեղ երեխաների համար սեղան ենք գցելու անպայման։ Մանկական շոմպայնա, սոկերա, խորոված անպայման լինելու է ու ամեն տարի տալիս ենք։ Ու փոքր հանդես կլինի ձմեր պապիկի համար, ձմեր պապիկը երեխաների հետ կշփվի, կպարի ու նվերները ամսի 31-ին կտա Շրջափակումը երեխաների առօրյան չի փոխել։ Ամանորի գիշերն էլ ըստ ձևավորված ավանդույթի երեխաներն են որոշելու ժամը քանիսին քնեն, ինչ հաղորդում դիտեն կամ ինչպես ուրախացնեն միմյանց, բայց իհարկե գիշերօթիկի ներսում։ Հասմիկ Սուլեյմանյանը նշում է, նրանք տարբերվող մտածելակերպ ունեն։ 12-ամյա աղջիկներից մեկի մայրը միայն արձակուրդի օրերին է նրան գիշերօթիկից տուն տանում։ Ամանորյա արձակուրդներին չէր ուզում տուն գնալ ոչ մինչև դեկտեմբերի 31-ը ինքը անգամ ասման, բայց համեստ Էդուարդովնա, ամեն կգավեր մամուն ասիք ինձ տանավեջ, ամսի 31-ին տանե, վեր ինձ էտի կանֆետ բիրին, հանցու հավաքին տանիմ ախբորցնա։ Ասամ կու պադարկեք էտ ես լող հավաքելու վեր լող եկացինի, ամսի 31-ին հիշքան կանֆետ ունի, կգաստանից 10 քույրիկ ախպերիկի 12 տարեկան աղջիկը։ Երեխաներից մեկն էլ տուն էր ուզում հոր համար։ Արձակուրդներին, երբ ընկերներից մի քանիսը տուն են վերադառնում, նա չի կարողանում գնալ։ Մտածում է, երբ հայրը տուն ունենա, իրեն էլ տուն կտանի։ Ու այնքան նման պատմություններ կան 14 հոգանոց այս ընտանիքում, որ հուզում են թե պատմողին, թե լսողին։ Այս տարի նրանց թիվը 12-ով պակասել է։ Մեկն ամուսնացել է, մի քանիսը տուն են վերադարձել, մյուսները տեղափոխվել Հայաստանի մանկատներ։ Ուտելիքը տաք ու համեղ է գիշերօթիկում։ Հակոստը նոր ու բավարար, սենյակները լուսավոր ու ջերմ։ Գիշերօթիկում ապրող փոքրիկների ձմեր պապուն գրած նամակներում միշտ նույն ընդհանրությունն է լինում։ Նրանք ուզում են բացվեն բոլոր այն ճանապարհները, որոնք տանում են դեպի իրենց տունը, ընտանիքն ու ծնողների գիրկը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։